g'ayri dinlar totibor Müslüman kür Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Gayrı diller tartıp olgen Bizni mülktür Endelus Kitaplarda namı kalken Bizni mülktür Endelus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أندلسنين فتح قلنشليجدان سقوطيجتا darslar to'plamini davom ettiramiz. Andalusni janubiy mintaqasini hokimlardan kattalardan biri juda tezlik bilan Rodrikka maktub yo'llab maktubda "Ey Rodrik, darhol bizni oldimizga askar tortib keling. Biz shunday odamlar bilan jang qildikki, bilmaymiz bular yerlik odamlarmi, osmondan tushgan odamlarmi bilmay qoldik. Darhol zudlik bilan yetib keling deb maktub yo'llaydi subhanalloh. Osmondan tushgan deganligini ko'p sabablari bor. Bulardan mana Tariq ibn Ziyod bularga juda yaxshi narsalarni ko'ndaning qiladi, taklif qiladi. Tushunmay qoldik bizlarga diniga kirsak bo'ldi ekan. Hamma yo'g'ini bizga qaytib berar ekan, ham hech narsa qilishmas ekan. Shuning uchun tushunmay qoldik. Ularni yer ahllaridanmi? osmon ahllaridan. Chunki yer ahllari bo'lganida bizdan albatta mol dunyo talab qilgan bo'lardi. Shuning uchun tushunmay qoldik bularni deb maktub yo'llagan. Bundan keyin bu qutlardan bo'lgan nasroniylar bundek kishilarni ko'rmagan. Sababi jang davomida o'sha yerdagi muzokara davomida bularni Mag'ribda o'tgan musulmonlarni kechalarda ibodatgo'y ekanligi, kunduzida juda hayoti davomida jang bilan shug'ullangan juda shiddatli jangchi holatda ko'rganligi uchun tushunmay ajablanishgan. Kechalarida juda kuchli ruhbon, ibodatgo'y, kunduzlari juda qattiq shajoatli jangchilar bo'lgan. Bu xabar yetib borganda Rodrikka jinni bo'la yozadi. Darhol askarni yig'ib 100 ming otliq tasavvur qiling 100 ming otliq bilan janub taraf yo'l oladi. Ammo Tariq ibn Ziyodda 7000 jangchi. Bu 7000 jangchini aksari piyodalar subhanalloh. Tariq ibn Ziyodga bu 100 ming askar yetib kelishligidan xabar topgandan keyin albatta 7000 jangchi 100 mingga bo'lib ham otliqlarga qarshi urusha olmaydi. Bu o'lchov juda past ko'rsatish bo'lganligi uchun darhol Musa ibn Nusayrga maktub yo'llaydi, madad kuchlari so'rab. Musa ibn Nusayr 5000 kishi yana qo'shimcha yuboradi. Bu 5000 kishi ham hammasi piyodalar. Bularning boshlig'i qo'mondoni Tarif ibn Malik rahimahulloh bo'lgan. Tariq ibn Ziyad undan keyin mintaqani ko'zdan kechirib jang qilishlikka salohiyatli yaxshi joyini qidiradi. Va tarixda nomi qolgan Vadi Birbaq degan joyga boradida o'sha yerda jang qilishlikni maqsad qiladi. Vadi Birbaq bu Birbaq vodiysi xarita jihatidan joylanishligi Tariq ibn Ziyodni orqa tarafi va o'ng tarafi tog'lik joy bo'lgan. Ya'ni orqa tarafi va o'ng tarafi tog' bo'lgan. Nima uchun? orqa tarafi va o'ng tarafi himoyalanib turishligi uchun. Endi vodiyni chap tarafi esa juda katta ko'lcha bo'lgan. Tarif ibn Malikni orqa tarafida juda bir tor joy bo'lgan Tariq ibn Ziyadni. O'sha yerdan vodiyga kiradigan kichkina tor yo'lakcha bo'lgan. O'sha yo'lakchaga Tariq ibn Ziyad Tarif ibn Malik boshchiligida bir ozgina askarlarni himoya uchun qo'yadi, hattoki orqa tarafidan ham hech kim kela olmasin. O'zi aslida tog'lar bor, lekin tog'da orasida yo'lcha bo'lgan. Dushmanga ro'baro bo'ladigan shimol tarafi esa ochiq kenglik bo'lgan. Rodrik keladigan taraf juda ochiq, poyonsiz kenglik bo'lgan. Undan keyin Tariq ibn Ziyad o'sha mintaqada, o'sha vodiyda Rodrikni kutib o'tiradi. Rodrik uzoqdan keladi 100 ming otliq askari bilan va ular bilan son sanoqsiz hajr eshaklar. Hajr eshaklarini ustida arqonlar. Rodrik o'ylaydiki, bu ozgina bo'lgan osmon ahillarini asir olamanda hammasini oyoq qo'lini bog'lab asir qilib olib ketaman deb juda ko'p arqonlar bilan kelgan. Rodrik o'zi esa ikkita hajr eshakni ustiga yuklatilgan kursisida boshida tilla toji, egnida esa tilla zarlar bilan tikilgan kiyimi bilan o'tirar edi. Subhanalloh, bu kofirlar hattoki urush lahzasida ham o'zini dunyosidan voz kecha olmagan. O'zini kibri, o'zini tug'yoni bilan tilla anjomlari, tirlo toju tilla kiyimlari bilan o'tirar edi. Shunday qilib jang Hijriy 92-yilni Ramazon oyini 28-kunida bo'lib o'tgan. Subhanalloh, islom tarixiga nazar tashlasangiz, Ramazon oyi futuhatlarga, janglarga juda boy oy bo'lgan. Hijriy sana 92-yil 28-Ramazonda musulmonlar tarixida eng sharafli jang bo'lib o'tadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu jang bir necha soat yoki bir necha kun davom etgan deb o'ylaysizmi? Yo'q, hargiz. Balki bu jang uziliksiz 8 kun davomida bo'lib o'tgan subhanalloh. 8 kun. Ramazon hayiti ham o'sha kunlarda ichiga kirib ketgan subhanalloh. Musulmonlarning eng shodlanadigan kunlari biri hayit, o'sha 8 kun jang qilishlik ichida bo'lgan. Nasoralarning to'da-to'dasi musulmonlarga hujum qilar edi. Musulmonlar Robbisiga bergan ahd tufaylik juda sabr bardosh bilan jang qilardi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloh alayh. birinchi kuni, ikkinchi kuni, uchinchi kuni, to'rtinchi kuni, hattoki 8 kungacha. Musulmonlardagi sabr bardosh Allah subhanahu wa ta'ala tarafdan kelgan nusratga sabab bo'ldi. So'ngra Allah subhanahu va taolo 8-kunida musulmonlarga nusrat berdi. Musulmonlardagi sabr bardosh iymon tarafidan mavj urib to'lqinlanib chiqmagunga qadar imtihon bosqichi bo'laveradi. Undan keyin Allah subhanahu va taolo tarafidan nusrat keladi. Bu Vodi Berboqda Tariq ibn Ziyodni qo'l ostidagi askarlar mujohidlarni iymoniy sadoqatligini bilindi. Bu kishilar oxiratni maqsad qilib chiqqan kishilar ekanligi bilindi. Birortasi g'animat maqsadida chiqqanligi ko'rinmadi. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo tomonidan 8-kunida nusrat shabodalari esdi. Rodrik bo'lsa bu jangda qatl qilinadi yoki bo'lmasam ba'zi bir rivoyatlarda shimol tarafga qochib ketgan deb rivoyat qilinadi, lekin aksar rivoyatlar Rodrikni qatl qilinganligiga dalolat qiladi. Shu kundan boshlab Andalusda yangi sahifa bu islom futuhatlari sahifasi ochila boshladi, subhanalloh. Musulmonlar bu jangda nima deb o'ylaysiz? Siz Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan nusrat biror badalsiz, biror bir evassiz bo'ldi deb o'ylaysizmi? Yo'q, albatta, musulmonlar bu jangda 3000 kishini shahid bergan edi. Andalus diyori, Andalus yeri qahshab turgan holatda musulmonlarni juda qimmat baho qoni bilan to'ydi. Bu din Alloh subhanahu va taolo siz bizga yetib kelishligi juda qiyin bo'lgan. Bu dinni salomat bu dinni sof holatda yetib kelishligi musulmonlarga juda qiyin holatda bo'lgan tarixga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, aksar musulmonlar bu dinni keyingi avlodga yetkazishligi nihoyatda qiyin darajada bo'lgan. Lekin hozirgilar tarixni o'chirishlik uchun, tarixni yopishlik uchun din yumshoqlik bilan, din da'vat bilan yetib borgan din qurolsiz bilan yetib borgan deyishligi mutlaq botil fikrlari bo'lib, tarixda juda oz yerlar da'vat bilan tijorat sababli sanoqli yerlargina islom nuri bilan bahramand bo'lgan bo'lsa, aksar 98 foiz musulmon mintaqalariga qo'shilgan yerlar qilich bilan bo'lgan. Shunday qilib Birbab jangi 8 kun mobaynida bo'lib o'tib musulmonlar zafar quchdi. Tariq ibn Ziyad, Rabbani, murabbi, muallim, qo'mondon, taqvoli, zohid, olim, sodiq, shajoatli kishi boshchiligida Allah subhanahu wa va taolo Birbaq jangini zafarini bularga bergan edi. Fathdan keyin ma'raka Birbaqdan keyingi hodisalarga kirishligimizdan oldin tarixda mashhur bo'lib qolgan Tariq ibn Ziyodni kemalarni yoqqanligi to'g'risida ozgina munozara qilsak. Ziroki bu ishoat xalqlar orasida Tariq ibn Ziyodni kemalar yoqqanligi go'yoki kemalarni yoqqandan keyin o'zi qo'l ostidagi askarlarga yo hayot sizlarga yo mamot hayotni xohlasanglar faqat jang qilasizlar. Orqanglar kattakan dengiz, oldinglarda dushman. Yashamoqchi bo'lsanglar urushinglar degan ma'noda kemalarni yoqvorgan degan ishoatlar xalqlar orasida juda ko'p takror-takror mutadavil bo'lib yuradi. Balki bu Yevropa muarrixlari nasroniy muarrixlari tarafidan kiritilgan botil hodisa, botil to'qima, uydirma narsa deyshadi. Haqiqatan ham bu voqea Tariq ibn Ziyoddek robboniy muallim zohid taqvoli kishi uchun to'g'ri kelmaydigan voqeadir. Birinchidan Tariq ibn Ziyodni kemalar yoqqanligi to'g'risidagi rivoyat hadislarni birortasi sahih sanat bilan kelmagan. Bu birinchidan. Bizda mashhur ilmur rijal kishilar ilmi, ya'ni muhaddis, tarixshunos kishilar ilmi va jarh ta'dil degan ilmlar bor. Ya'ni agarchi bir tarixni, bir voqeani bir kishilar rivoyat qilgan bo'lsa, u kishilar haqida rostgo'y yolg'onchi ekanligi to'g'risida shug'ullanadigan ilmur rijal va ilm jarh ta'dil ilmlari bor. Bu yozilib qolgan Tariq ibn Ziyodni kemalar yoqqan hodisa biror bir ishonchli manbada yozilmagan. Faqatgina bu Yevropalik nasroniy tarix shunoq olimlari tarafidan kiritilgan, o'shalarda tarixlarda yozilgan xolos. Chunki ular hecham tafsir qilib bera olmaydiki, 12 ming kishi 100.000 ming kishini ustidan g'alaba qozonishlik bo'lishi mumkin emas deb o'ylaydi. Bo'lishi mumkin emas deb o'ylaydi. Qanday qilib tafsir qilib berishlik kerak o'zidan keyingi nasroniy 3 ilohli kishilarga biror bir holatni, o'sha holatni biror bir ishonadiganroq va qalblari taskin topadiganroq qilib holatni tushuntirib berishlik kerak. Ularni birdan biri yo'li shu bo'lganki, Toliq ibn Ziyod kemani yoqib yuborganda askarlarni jangga qiziqtirishlik uchun kema yo'q, orqangizda dengiz, oldinglarda dushman. Dengizga qaytsanglar o'lasizlar, oldiga yursanglar, qattiq kurassanglar, yutsanglar hayotda qolasizlar degan narsani tarixlariga kirg'azishgan. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashfu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus 8 kunda fatih bo'lgan, 8 asr nurga to'lgan, gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur Andalus. 8 kunda fatih bo'lgan, 8 asr nurga to'lgan, gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni mulkdur Andalus kitoblardan qoldi. Üstü üktür Endelimiz